Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç 25 Mayıs sabahında sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Murat Meriç. Bugünkü şarkılarla memleket tarihini en içten dileklerimle açıyorum. 54 yıl önce bugün 32 Afrika ülkesi Afrika Birliği'ni kurmak üzere bir araya geldi. Ondan iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy kongrede yaptığı konuşmada 1960'lı yıllar sona ermeden ilk insanın ay üzerinde yürüyeceğini söylemişti. Söylediği oldu. 9 yıl sonra Amerikalı astronotlar aya ayak bastı. Bu konuşmadan 16 yıl sonra 25 Mayıs 1977'de yani tam 40 yıl önce bugün George Lucas filmi Yıldız Savaşları ilk kez izleyici karşısına çıktı. Türkiye'de 2 yıl gecikmeyle 1979 yılında gösterime girdiğinde adı böyleydi ama bütün dünya onu Star Wars olarak bildi. 7 yaşında filmi sinemada izlemiş biri olarak bu programda en çok çaldığım ezgilerden biri Yıldız Savaşları'nın jenerik müziği. Yine dinleyeceğiz ama bu kez Kennedy'nin tarihi konuşmasıyla birlikte. Müzik Congress above and beyond the increases I have earlier requested for space activities to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. In conclusion, let me emphasize one point. It is not a pleasure for any President of the United States, as I'm sure it was not a pleasure for my predecessor, to come before the Congress and ask for new appropriations which place burdens on our people. I came uh, with, uh, to this conclusion uh, with some reluctance. But in my judgment, this is a most serious time in the life of our country and in the life of freedom around the globe. And it is the obligation, I believe, of the President of the United States to at least make his recommendations to the members of the Congress so that they can reach their own conclusions uh, with that uh, judgment before them. You must decide yourselves as I have decided. And I am confident that whether you finally decide uh, in the way that I have decided or not, that your judgment as my judgment is reached on what is in the best interests of our country. Gustav Holst'un Gezegenler Suite'inden bir bölümü Andre Previn yönetimindeki Royal Philharmonic Orkestrası'ndan dinliyoruz. 7 bölümden oluşan Gezegenler Holst'un en bilinen eseri. 1874 yılında doğan İngiliz besteci 83 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Bundan 3 yıl önce 2014 yılının 24 Mayıs'ını 25 Mayıs'a bağlayan gece sinema adına bizi çok gururlandıran bir hadise vuku buldu. Nuri Bilge Ceylan, Kış Uykusu adlı filmiyle o yıl 67. kez yapılan Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi aldı. 1982 yılında aynı ödülü Yol adlı filmiyle Yılmaz Güney almış, 12 Eylül sonrasının karanlık günlerinde bizi sevindirmişti. Kış uykusuyla memlekete ikinci kez gelen Altın Palmiye, Nuri Bilge Ceylan'ın Kanda aldığı ilk ödül değil. 2008 yılının 25 Mayıs gecesi 3 Maymun'la en iyi yönetmen ödülünü alan Ceylan, bu ödülü tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme armağan ediyorum cümlesini kurmuş. Bu ithaf çok konuşulmuştu. Şimdi 2014 yılına gidiyoruz. Altın Palmiye'nin açıklandığı anı ve Nuri Bilge Ceylan'ın söylediklerini bir kere daha hatırlıyoruz. Palm Door goes to Winter Sleep by Nuri Bilge Ceylan. This is a great surprise for me, honestly, really. Thank you. Um, I don't know what to say. This is... Um, this year is the 100th year of Turkish cinema. And it's a good coincidence, I think. I want to dedicate the prize to the young people of Turkey, those who lost their lives during the last year. Thank you. Haziran 2013 ve sonrasında hayatını kaybeden Nuri Bilge Ceylan'ın ödülünü adadığı gençler güzel bir gelecek istiyordu. Birkaç gün sonra memlekette yaşanan en büyük hadiselerden birinin Gezi direnişinin yıl dönümü. O gençleri çok konuşacağız. Şimdilik Duman'ın şarkısı kulağımızda kalsın. O günler geldiğinde daha çok şarkı hatırlayacağız. <laughs> Dinlemeye başladığımız şarkı Tahsin İncirci'nin bestesi Dursun Kaptan. Sanatçı bu şarkıyı bir halk şiirinden yola çıkarak bestelemiş. 1979 yılında Almanya'da yayımlanan Barış ve Gurbet Türküleri adlı albümden bize ulaşıyor. Türkiye'de çok bilinmeyen bu albümün solisti Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan yetişen Sümeyra Çakır. Bugün Sümeyra'nın doğum günü. Yaşasaydı 71 yaşında olacaktı ancak 27 yıl önce bir 5 Şubat günü aramızdan ayrıldı. Dinlediğimiz albüm en ayrıksı çalışmalarından biri. Ona Batı Berlin İşçi Korosu eşlik ediyor. Dursun Kaplan'ı dinleyelim, sonra Sümeyra Sazın eline alsın ve bize o güzel türkülerini seslendirsin. Programın sonunda bu albüme yeniden döneceğiz. Müzik Mm-hmm. Bismillah ve Çin Beytullah Seni öz nurundan yaratmış Allah Sevmişem ben seni terk etmem billah Aşkın hançer today. hasret günleri gelip yetmeden açın kaplar ey dosta gidelim yıkılın zindanlar dosta gidelim Sümeyra Çakır tıpkı ustası Ruhi Su gibi bağlamayı türkülerine eşlik eden bir enstrüman olarak kullandı İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim görürken Ruhi Su'yu dinleyen ve onun gibi türkü söylemek istiyorum diyerek ustanın peşine düşen Sümeyra 12 Mart muhtırasının hemen sonrasında ondan ders almaya başladı. 1975 yılında onunla ilk kez Dostlar Tiyatrosu'nda verdiği bir konserde sahneye çıkan sanatçı pek çok konserinde Ruhi Su'ya eşlik etti. Bize bırakın şimdi size bir güzel küçük çerez gibi bir güzel türkü söyleyelim. Müzik dam üstünde çul serin. bir sevdiği var Lorlu'da dayar, Leyli'de dayar Lor lor lor Günde on çeşit giyer Alelim elinde kılan elinde bela Çocuklar Korosu ile birlikte iki ruhusu Su albümüne sesini verdi. El Kapıları ve Sabahın sahibi var. 1979 yılında Maden İş Korosu'nu çalıştırdı ancak bir konserde koro ile birlikte enternasyonel söyledikleri gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Sonra 12 Eylül geldi ve Sümeyra yurt dışına gitmek durumunda kaldı. Berlin'de başlayan sürgün hayatı Frankfurt'ta sona erdi. Kadınlarımızın Yüzleri, Allı Turnam, Gül'ün Elinden, Vardar obası orada yaptığı kayıtların toplandığı albümler. Sümeyra, Almanya'da yaşadığı yıllarda sadece türkülerimizi değil, dünyanın değişik dillerinde ve yörelerinde söylenmiş şarkıları da seslendirdi. Sırada Pir Sultan Abdal'dan Bertolt Brecht'e uzandığı o günlerden kalan şaşırtıcı bir kayıt var. John Baez'in meşhur ettiği Donadona'yı ve Paul Robson'un sesinden dünyaya yayılan Nobody Knows the Trouble I Have Seen'i Sümeyra'nın yorumuyla dinliyoruz. Nobody knows the trouble I've seen Donnay, donnay, donnay, donnay, donnay, donnay, day. Sümeyra'nın Batı Berlin işçi Korosu ile yaptığı çalışmalar o dönemin bir hayli ilerisinde. Tıpkı Dostlar Korosu ile Türkiye'de yaptığı işler gibi. 1979 yılında Almanya'da yayınlanan Barış ve Gurbet Türküleri adlı albümden söz etmiştim. Tahsin İncirci'nin yönetiminde hazırlanan bu albümden bir şarkı daha dinleyelim. Ben isteyim. çocuklar ağlamasın ananı yanasız çocuklar ağlamasın Okullar kapansın Soğuk olan da hava Ben isteyen Gözler kapanmasın Sözler kapanmasın Bugünkü programda doğumunun 71. yılında Sümeyra'yı andım. Az önce dinlediğimiz şarkı Resul Rıza'nın şiirinden beslenen Barış türküsüydü. Programın son şarkısı bir Ruhi Su klasiği. Ekin Edim Oldum Harman. Sümeyra'yı ve ustası Ruhi Su'yu hasretle anıyorum. Düşürdüm aşkın varına, düşürdüm aşkın varına, karıştırdım Kapının kenarına Yar geçtikçe göre beni Kapının kenarına Kapının kenarına Yar geçtikçe göre beni göre beni.